buha da uh, merkatu mundial batean, eta hoa gehiu eta gehiu uh, e, erraiten dute uh, e, matiak graza hori, uh, e, aderetik diten den matiak graza hori, ona dela gure bizian dako, gure, uh, gure xanota asunan dako, eta hori dian, diendek berriz hasten dira, edo gure gehiu diaten dute uh, matiak graza hori. Eta sinatak eke, hoa hortan asia dira, eta horiek dute animaleko galdea igotu uh, zanpez. Eta horrean, uh, hote mundial, mundial bailan uh, uh, presiak igotu dia. Uh, guk piskat alarma emaiten dugu, hola egiten barin bada, ez da gehiago hemen frantzian esne hori edo burra hori eginen, banan beste nunbait mundian inen da, eta ea denak pres dinez uh, beste nunbaitik etorri den moskin baten erostet, ala gardugunez atxiki, hemen gure eskolian adien moskinak, zenta hemen go moskinak, barakidugu nola inaldien, badaki dugu uh, eh, sekuritaten nadiela, eta gauza unak atatzen dira gure, gure txaletik.